Լոնդոնում է Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վարչապետն Ագրարային համասարանում դիպլոմներ է հանձնել։ Անցկացվել շփման գծի պլանային դիտարկում։ Հուլիսի վերջերին համանախագահները կայցել են տարածաշրջան։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է ամառային զորակոչը։ Բելգիայի խորհրդարանի հանձնաժողովը հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև է ընդունել։ Ըստ ռուս երկչուհու Ադրբեջանի սև ցուցակը հիմարություն է։ Մոսկվայում կազմակերպվել է հայկական Իրանի հանդիսություն։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հուլիսի 6-ին Արցախի հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ աշխատանքային այցով շամանել է Մեծ Բրիտանիա։ Հուլիսի 7-ին նախագահ Սահակյանը մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում հանդիպում է ունեցել հայ համայնքային խորհրդի անդամների հետ եւ քննարկել տեղի հայ համայնքի ու Արցախի միջև կապերի զարգացման առնչվող հարցեր։ Նույն օրը երկրի ղեկավարը Լոնդոնի Սուրբ Եղիշե եկեղեցում հանդիպում է ունեցել բրիտանահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ջերմիևան միջական մտնոլորտում երկրի ղեկավարը տեղեկություններ է հաղորդել Արցախի կյանքի ձեռբերումների եւ արկա խնդիրների մասին, պատասխանել բարձրացված հարցերին։ Բակո Սահակյանի խոսքով մեծ Բրիտանիայի հայկական համայնքն ակտիվ դերակատարություն ունի թե Միացյալ Թագավորության, թե Սփյուռքի եւ թե պատմական հայրենիքի կյանքում։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել համանքի ներկայացուցիչներին հայրենասիրության եւ հարազատ ժողովրդին նվիրվածության համար։ Հանդիպմանը մասնակցում էր Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Մեծ Բրիտանիայի թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 8-ին այցելել է միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտ Chatham House եւ այնտեղ հանդես եկել ելույթով։ Երկրի ղեկավարն անդրադարձել է Արցախի պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին, պատասխանել բարձրացված հարցերին։ Իր ելույթում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Արցախին հոգեարազատ է Չաթեմ հաուսի կարկախոսը՝ օգնել կառուցելու անվտանգ բարեկեցիկ եւ արդար աշխարհ։ Հավելելով, որ այս գաղափարներն արկա են նաև մեր աշխարհընկալման մեջ, նախագահի խոսքով նման հանդիպումներն օգտակար են թե Արցախի, թե տարբեր պետությունների եւ միջազգային կառույցների համար։ Հանդիպմանը ներկային օտարերկրյա դիվանագետներ, գիտնականներ եւ վերլուծաբաններ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Լոնդոնում հանդիպում է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մեծ Բրիտանիայի կառույցի անդամների հետ մասնաճյուղի տնօրեն Արմինե Կարապետիի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Բրիտանիայի մասնաճյուղի գործունեությունը, ուղղված հայրենիքի շենացմանը, նշելով, որ հիմնադրամի խողովակներով իրականացված ծրագրերը մեծապես նպաստում են Արցախ Արցախի զարգացման ու զորացման գործին։ Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի ազգային agrarային համասարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի այս տարվա բակալավրիատի շրջանավարտներին, նրանց հանձնելով դիպլոմներ ու նվերներ։ Վարչապետը շնորհավորել է նրանց բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելու կապակցությամբ եւ բարձր գնահատելով ագրարային մասնագիտությունների դերը նշել, որ Արցախում դրանք շատ պահանջված են։ Կառավարությունը շարունակելու է ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնել ագրարային ոլորտի մասնագետների աշխատանքային պայմանների բարելավմանը, քանի որ Արցախում գյուղատնտեսության զարգացումը եւ հատկապես բարենամթերքի արտադրության ծավալների մեծացումը մեր հիմնական առաջնահերթություններն են հանդիսանում, ասել է վարչապետը։ Իր հերթին ուսանողների եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի անունից Հայաստանի ազգային ագրարային համասարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի տնօրեն Վահրամ Հայրապետյանը երախտագիտություն է հայտնել վարչապետին մշտական ուշադրության համար, հավելելով, որ համասարանի գործունեությունն այսուհետ եւս միտված է լինելու հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման համար բարձրակարգ մասնագետների պատրաստմանը։ Հանդիպմանը Արայիկ Հարությունյանն անձամբ է հանձնել գերազանց առաջադիմությամբ շրջանավարտների դիպլոմները, նրանցից յուրաքանչյուրին նաև նվիրելով արմթապ պլանշետներ։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել մարտոնու ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արցանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանն Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կայցել են ընթացիկ ամսվա վերջին։ Այս մասին տեղեկացրել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Մեկնաբանելով Վաշինգտոնում համանախագահների վերջին հանդիպումները, դիվանագետը նշել է, որ հանդիպումների ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու դրա կարգավորման ուղղությամբ տարված միջնորդների ջանքերը։ Նրա խոսքով համանախագահները հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օկնական Վիկտորիա Նուլանդի եւ ԱՄՆ-ի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ընթացքի մեջ է ամառային զորակոչը Վերձորից հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Հուլիսի 6-ը Վերձորում Քաշաթաղի շրջանային ինկոմիսարան դարձյալ մարդաշատ է։ Սել ամառային զորակոչը։ Ինկոմի տեղակալ առաջին բաժնի կետ կապիտան Կամալ Ավերջյանը վերջնական անգամ ստուգում է նորակոչիկների փաստաթղթերը։ Զրուցում նրանց հետ Անհրաժեշտության դեպքում կանչում էր ծնողներին, ովքեր պետք է լրացնեին նաև մի արྩակերտիկ, որը նորություն է։ Իսկ Սևակ որդուն բանակը ուղարկում նաև Շալուա համակի ղեկավար Արաբոտ Ջոկապի ազատամարտի Գևոր Գևորյանը։ Մենք ազատագրել ենք Արցախը, մեր պատմական հայրենիքի այս հատվածը շնորհնում ենք։ Մեր որդուների պարտն է ապահովել հայրենիքի անվտանգություն, ասաց Գևորգը։ Արտաշավի դպրոցից ու շուհի Լիդա Սոլոմոնյանը նույնպես ուզված էր, նվեր որդին արդեն զինվոր է։ Եվ ուրախ են, եւ ստխուր եւ հպարտ ասաց Բեգին Սոլոմոնյանը։ Բոլոր զորակոչիկներին մաղթելով բարին եղվեց իր մայրական օրհնանքը։ Աղավնոյից Շիրակ եւ Ռոբերտ Ստեփանյան եղբայրները միասին են մեկնում բանակ։ Ավակ որդի Սարուչյանը նույնպես զինվոր է ասաց եղբայրների մայրը Գոհարը։ Կրծեր որդից նվերը եկող տարի կզորակոչվի հպարտ եմ իմ ворցներով եւ բոլոր մայրերին ցանկանում եմ ողջարող տեսնեն իրենց ավակներին։ Մեր զինվորներին մաղթում եմ կորով զգոնություն, արություն եւ բարի վերադարձ։ Նորանշանակ զինքում մայոր Ստեփան Օհանջանյանը, ով 1995 թվականից ծառայում է զինկոմիսարիատում որպես տեղակալ, տեղեկացրեց. Զորակոչը կազմակերպել է սպասվածի պես ժամանակին։ Բոլոր տղաներն անցել են բժշկական անձնաժողովներով ասած զրուցել է բոլոր նորակոչիկների հետ, ծանոթացել նրանց ուզող խնդիրներին։ Ուրախ է, որ բոլորն էլ գիտակցում են, ուր են գնում, ինչի համար։ Կապիտան Կամալ Ավերդյանը նույնպես նույն կարծիքն հայտնեց, հավելելով, որ այս տարի մարտի 19-ին Երեսոբան մարտիրոսված Հակոբ Խաչատրյանը Քաշաթաղի շրջանի Աղադոր գյուղից է։ Սկզբում մտահոգ էինք, որ զորակոչը կդժվարանա այդ դեպքից հետո, սակայն ընդհակառակն է։ Զգացում, թե ծնողները եւ թե զորակոչիկները ավելի են պատրաստական։ Փաստաթղթերի վերջնական ստուգումից նորակոչիկները զրուցելուց հետո տղաները շարվեցին զինկոմիսարիատի միջանցքում։ Ինքոմ Ստեփան Օհանջանյանը եւս մեկ անգամ տեղեկացրեց, թե ուր են գնալու տղաները, նշելով, որ այսուհետ երկու տարի նրանց տունը հայոց բանակն է, որ պետք է ենթարկվեն հրամանատարության նրանգներին ու հրամաններին լինեն զգոնուարի, բարձր պահեն հայ զինվորի եւ քաշաթաղծու պատիվը։ Զինվորացու տղաներին բարեմաղտաններ ըղեց նաեւ քաշաթաղի շրջարարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Հարազատները հրաժեշտ տվեցին զորակոչիկներին, ովքեր Ստեփանակերտ մեկնելուց առաջ Ինկոմի ուղեկցությամբ այցելեցին Բերձորի Սուրբ Ամբարձման եկեղեցի, մոնվառեցին, աղոթեցին, որ Աստված պահապան լինի հայ զինվորին։ Միասին լուսանկարվեցին Աստվածամոր քանդակի ներքո եւ Զինկոմիսարիատի երկրորդ բաժնիկետ ավակ լեյտենանտ Հովանես Բայացյանի ուղեկցության մեկնեցին Գերգորից դեպի հայոց բանակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բելգիայի խորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովը հուլիսի 7-ին հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև է ընդունել։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը ներկայացրել է իր նախագիծը արտահերտ քննարկման, որպեսզի բանաձևը ընդունվի մինչև ամառային արձակուրդը՝ հուլիսի 21-ից 23-ը։ Սակայն բանաձևի իրենց ծրագրերը ներկայացրել են նաև սոցիալիստական կուսակցությունը, հումանիտար ժողովրդավարական կենտրոն եւ ֆլամանդական շահ կուսակցությունները։ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնը հաճախակի է լինում Շահումյանի շրջանում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հուլիսի 7-ին Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը ներկայացմամբ հանդես եկավ Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնի մշակույթի տան դահլիճում։ Ներկայացվեց թրջուն ինգեցի կտիկնիկային ներկայացումը։ Ներկայացման փոխադրությունը Հովանես Թումանյանինն է, ներկայացման բեմադրիչը Լեոնիդ Հարությունյանն է։ Թատերական ներկայացումներ Խարվաճառում հաճախ չեն բեմադրվում, եւ Շուշիի թատրոնի այցը ջերմորեն ընդունվեց խարվաճառցիների, հատկապես տեղի երեխաների կողմից։ Ներկայացման գունավոր եւ ուրախ ձևավորումն առավել հաճելի էր դարձրել այն փոքրիկ հանդիսատեսի համար։ Ներկայացման սկզբում երեխաներին դիմեց թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Աշխեն Հարությունյանը եւ բացատրեց նրանց, որ իրենք պետք է դիտեն ներկայացումը լուռ եւ ուշադիր։ Նա նաեւ մի փոքր պատմեց թատրոնի մասին։ Ներկայացումից հետո Աշխեն Հարությունյանը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար։ Իր խոսքում նա նաև շնորհակալություն հայտնեց Շահումյանի շրջանից ընտրված падգամավոր Արտոց Ատրյանին, ում անմիջական մասնակցությամբ է իրականացվել Շուշիի թատրոնի այցելությունը Շահումյանի շրջան։ Տեղեկացնենք, որ նույն ներկայացմամբ թատրոնը հանդես եկավ նաև Շահումյանի շրջանի նոր Բրաջուր համայնքում։ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը parberabar այցելում է Շահումյանի շրջանի տարբեր համայնքներ, տարբեր ներկայացումներով։ Նշենք, որ մի քանի անգամ թատրոնը հանդես է եկել Դադիվանք վանական համալիրում կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուս հայտնի օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայան Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից ներառվել է Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Երկչուհին ի պատասխան նշել է, որ Ղարաբաղում ձգտում են խաղաղության եւ հարգում են մշակույթը, հավելելով, որ ավելի մեծ հիմարություն, քան Իրանուն սև ցուցակում ընդգրկելն էր, հնարավոր չէր մտածել։ Ես գնացել եմ Լեռնային Ղարաբաղ մշակութային առաքելությամբ։ Այնտեղ մարդիկ չեն ցանկանում ոչ մի պատերազմ։ Նրանք ցանկանում են խաղաղություն, ցանկանում են երեխա ծնել, ցանկանում են բուրհնջի երաժշտությունը։ Դուք չեք կարող պատկերացնել, որքան սեր ուրախություն ենք մենք այնտեղ ստացել։ Մարդիկ գոռում էին շնորհակալություն երաժշտության համար, ասել է Կազարնովսկայան։ Նրա խոսքով երջանիկ է, որ Մոնսերատ Կաբալիեի հետ միասին հայտնվել է Ադրբեջանի սև ցուցակում հազարավոր մոսկվացիներ եւ հյուրեր են մասնակցել Ռուսաստանի հայերի միության կողմից Մոսկվայի մուզեում զբոսայգում կազմակերպված մեծ եւ շքեղ հանդիսությանը։ Ռուսաստանի հայերի միության հաղորդմամբ հատուկ չվերթով Երևանից Մոսկվա տեղափոխել էին մի քանի տոննա Իրանի հասունացած պտուղներ, որոնցով հյուրասիրեցին հանդիսության մասնակիցներին։ Կեսօրից մինչև ուշ երեկո մուզեոնը դարձել էր տարբեր ազգերի հաղորդակցության երկի ու բարի յուրատեսակ հարթակ։ Մանուկների համար սպասվում էին առանձին զվարճանքներ ու անակնկալներ, այդ պատճառով շատերն այստեղ էին եկել ընտանիքներով։ Ամենաաշխույժ հարթակներից մեկն էր դարձել նարդու ու շախմատի առաջնությունների համար նախատեսվածը։ Հաղթողներին ապարգևատրել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբ รา համյանը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։